Bab 10 Soko kutha Kapernaum, Gusti Yesus banjur tindak menyang tanah Yudea lan banjur nyabrang Kali Yarden. Kaya sabene akeh wong sing padha teka ngrubung Gusti Yesus. Wong-wong mau nuli padha diwulang. Wong Farisi sawetara padha teka arep nyoba Gusti Yesus. Padha matur mengkene. Miturut Toret, tiang jaler menapa kenging megat simahipun Gusti Yesus ngandika karo gentindang. Dawe Nabi Musa marang kue kepriye. Wong-wong farisi mau padha mangsuli. Manut pernatan nipun Nabi Musa, tiang jaler kenging megat simahipun, anggar nyukani serat pegat. Gusti banjur ngandika meneh marang wong-wong farisi mau. Nggone Nabi Musa gawe pernatan sing mengkono kuwi merga saka wangkoting atimu. ing sekawit nalika Gusti Allah nitahake manungsa ana pangandika mengkene Gusti Allah nitahake manungso lanang lan wadon mulane wong lanang bakal ninggal popolan biyunge banjur dadi siji karo bojone sing loro kuwi wis dadi siji dadi wong-wong mau wis ora loro nanging mung siji mulane manungso ora oleh misahake wong-wong sing wis didadekake siji dening Gusti Allah Bareng wis padha ana ing omah meneh, para rasul banjur padha nyuwun pirsa marang Gusti Yesus bab perkara mau. Dawuhe, sing sapa megat bojone, banjur kawin karo wong wadon liyane, kuwi laku jina. Sedeng tumrap bojone sing dipegat mau. Semono uga wong wadon sing megat bojone, banjur kawin karo wong lanang liyane, kuwi iya laku jina. wong-wong padha nyowanake anak-anake ana ing ngarsane Gusti Yesus supaya padha diberkai. Nanging wong-wong mau padha disrengeni dening para rasul. Pirsa mau Gusti Yesus banjur duka karo para rasul, dawuhe, "Karben bocah-bocah marani aku. Aja padha kok alang-alangi. Awit wong sing kaya bocah-bocah kuwi sing padha dadi umat ing peperintahani Allah." Elingo, Wong sing ora nampani peperintahaning Allah, kaya patrape bocah, ora bakal ngrasakake kenikmataning peperintahane Allah mau. Sawise kuwi Gusti Yesus banjur ngrangkuli bocah-bocah mau, tumuli siji-siji, ditumpangi asto lan diberkai. Nalika Gusti Yesus nglajengake tindake, ana wong nututi karo mlayu. Wong mau banjur sujud ing ngarsane karo matur. Romo Guru ingkang utami. Kula kedah nglampahi menapa supados angsal kesang ingkang sejatos. Gusti Yesus ngandika, "Yogene kowe kok ngarani aku utama? Ora ana wong sing utama. Sing utama kuwi mung Gusti Allah piyambak." Mestine kowe wis ngerti anggar-anggere Gusti Allah ya kuwi kowe aja mateni wong, aja laku jina, aja nyolong, Ojo goroh, ojo ngapusi, ngajenono bapakmu lan ibumu. Wong mau nuli matur meneh, Romo Guru, angger-anggeripun Gusti Allah menika wau sampun kula lampahi sedaya wiwit kula tasih lari. Gusti Yesus mirsani wong mau kanthi kebak ing katresnan tumuli ngandika. Isih saperkara sing durung kok lakoni ya kuwi. Bandamu kabeh edolen. banjur dhuwit pepayone edum-edumno marang para wong miskin temah kue bakal oleh bondo ana ing swarga yen wis kue banjur balio mrene meneh meluwo aku bareng krungu dawe Gusti Yesus mengkono kuwi wong mau gelo banget mula banjur mundur saka ngarsane Gusti Yesus kelawan ati sedih sebab bandane akeh banget Gusti Yesus banjur mirsani marang para rasul kabeh, nuli ngandika, "Angel temen wong sugih dadi umat ana ing pemerintahane Allah." Para rasul padha delek-delek gumun ngrungokake ngandikane Gusti Yesus mau. Gusti Yesus banjur ngambali ngandika, "Mlebu ana ing pemerintahane Allah kuwi pancen angel banget. Luwih gampang untu mlebu ing bolonganing dom tinimbang karo wong sugih mlebu dadi umat ana ing peperintahane Allah. Krungu pangandika mau, para rasul saya kaget. Banjur padha takon tinakon. Yen mengkono, banjur sapa sing bisa oleh keselamatan? Gusti Yesus banjur mirsani para rasul kabeh, tumuli ngandika, tumrape manungsa kuwi mau kabeh mukal. Nanging ingatasi Gusti Allah, ora ana barang sing mukal. Rasul Petrus banjur matur, "Kawula sedaya menika ra ugi sampun nilar samukawis. Lajeng derek panjenengan Gusti Yesus ngandika, "Iyo. Mulane padha eling-elingen. Saben wong sing ninggal brayate, ninggal sedulure lanang lan sedulure wadon, ninggal bapakne, ninggal ibune, utawa ninggal anak-anake lan ninggal palemahane mergo saka aku lan mergo saka Injile Gusti Allah. Wong kuwi mesti bakal tompo luwih akeh meneh. Bakal tompo tikel satus, yo omah, yo sedulur lanang, yo sedulur wadon, yo ibu, yo anak-anak, yo palemahan, senajan wong mau ora luput saka panganiaya. Lan besok ing akhirat wong mau bakal tompo urip sing sejati. Nanging akeh wong sing saiki ana ing ngarep bakal tiba mburi lan akeh wong sing saiki ana ing mburi bakal tiba ngarep Gusti Yesus lan para rasul lagi padha menyang kutha Yerusalem. Gusti Yesus tindake ana ing ngarepe para rasul sing durung padha mari kagete. Lan wong-wong sing padha nderekake padha wedi. Gusti Yesus banjur nimbali para rasul rolas meneh dhewekan lan banjur ngandikani opo sing bakal dialami dening panjenengane ngandikane padha rungokno kita saiki lagi padha menyang kutha Yerusalem ana ing kuno putraning manungsa bakal diulungake marang para pengareping imam lan para ulama diadili lan diukum pati panjenengane bakal dipasrahke marang wong-wong dudu Yahudi. Wong-wong kuwi bakal padha moyoki, ngidoni, nyekso, lan wekasane nyalip panjenengane. Nanging ing telung dinane, putraning manungsa mau bakal wungu saka ing sedo. Rasul Yakobus lan Rasul Yohanes, loro-lorone anak Esipidius, padha suwan ing ngarsane Gusti Yesus, banjur padha matur. Romo Guru, Keparenga kula sami nyuwun pirsa. Pangandikane Gusti Yesus, iya, arep nyuwun pirsa apa? Wangsulane wong loro mau. Benjing samongso panjenengan sampun ngasto pangwasa wonten ing peperintahanipun Allah. Keparenga kula sami linggih jajar panjenengan, setunggal ing tengen, setunggal ing kiwa panjenengan. Pangandikane Gusti Yesus, kowe ora ngerti apa sing padha kok suwun. Apa kue wani ngombe saka ing tuwung kasangsaran sing bakal tak ombe? Apa kue saguh ngalami kasangsaran sing bakal tak alami? Wang sulane, inggih, sagah. Gusti Yesus ngandika meneh, pancen kue bakal bodho ngombe saka ing tuwung kasangsaran sing bakal tak ombe. Lan kue bakal ngalami kasangsaran sing bakal tak alami. nanging netepake lungguh ing tengenku utawa ing kiwaku kuwi dudu wewenangku Gusti Allah piyambak sing netepake sapa sing bakal lungguh ana ing tengenku lan ing kiwaku bareng para rasul sepuluh liyane padha krungu ature rasul Yakobus lan rasul Yohanes marang Gusti Yesus mau nuli padha nepsu marang wong luru mau nanging para rasul kabeh banjur padha ditimbali dening Gusti Yesus nuli dingandikani. Kue rak padha ngerti apa sing padha dilakoni dening wong-wong sing padha nyekel pangwasa, yaiku ngereh rakyate. Wong-wong kuwi dadi bendarane rakyat. Para penggede mau padha nindes marang rakyate. Nanging kue ora kena padha nglakoni sing mengkono kuwi. Malah kosok baline, sapa sing kepingin dadi gedhe dhewe ana ing antaramu? kuwi kudu dadi baturmu. Lan sapa sing kepingin dadi kuasa dhewe, kuwi kudu gelem dadi batur tukon tumrap kuwe kabeh. Sebab putraning manungsa kuwi rawuhe ora mundut diladeni, nanging malah ngladeni lan masrahake nyawane kanggo ngluwari wong akeh. Tindake Gusti Yesus lan para murid-e wis tekan ing kutha Yeriko. Bareng arep metu saka kutha kuno, kadareake dening wong sepirang-pirang. Dumadaan ing sapinggiring dalan ana wong wuto ngemis jenenge Bartimius, anake Timius. Bareng krungu yen sing langkung ing dalan kuno kuwi Yesus saka kutha Nazaret, Bartimius banjur ngubuh. "Gusti Yesus, tedhakipun Sang Prabu Daud." mugi welas dateng kawula. Wong-wong padha ngelekake Bartemius dikon meneng. Nanging malah saya seru panguwuhe. Putranipun Sang Prabu Dawud, mugi panjenengan welas dateng kawula. Gusti Yesus banjur mandek lan ngandika marang wong-wong sing ana ing kono. Wong kuwi undangan mrene. Wong buta mau nuli diundang, wong akeh padha ngandani Bartemius. Wis menengo kue ditimbali guru ngadeko. Bartimius banjur inggal-inggal nguculi jubai, lan banjur rerikatan marani Gusti Yesus. Gusti Yesus banjur ndangu marang Bartimius, aku kok kon opo, kepriye karpmu. Bartimius mangsuli, kulo kepingin saged sumerep Gusti. Gusti Yesus banjur ngandiko, yo, wis munduro, percayamu, sing mitulungi kowe. Sanalika partimius bisa ndeleng sarta banjur nderekake Gusti Yesus.